Ogoita zazpi aur dira gaur egun angeluko tiboli ama eskolan. Elduden sartzean, zortzi aur zisten lajo bateko lehen mailara pasako dira eta emeretzi aur besterik ez dira geldituko seieun metro karratuko eskola hortan. Klotoli bauzapezak erabakia hartu du, eskola etxiko du eta horko aur guziak lajo bat eskolarat joanen dira. Baina ez da postu esterik izanen, aur irakasle eta laguntzaileak denak dira toki zaldatuko. Klotoli Vous l'avez bien compris, hein. aujourd'hui on a une capacité d'accueil sur la ville qui est très correcte. On a d'autres écoles où on peut accueillir trois classes, une classe, une classe, et sachant qu'à 200 mètres de là, on a deux classes de libre. Bon, voilà, je pense qu'aussi il faut, avoir raison gardée, et puis il faut essayer de, de regarder les choses en face. On est aujourd'hui dans une période où il faut faire des économies de la mutualisation. Voilà. Le projet, c'est le devenir de l'école Tivoli, puisque le fait de ce transfert de demi-classe, pardon, de Tivoli à la droite, va de fait annoncer la fermeture de Tivoli, qu'on va euh, transformer en centre culturel, le centre culturel de Tivoli, où on y retrouvera la maison de la culture euh, régionale. Aintzineko auzapezak batkako 6 milioi euro aurreikusiak bazituen elkarten etxe hori eraikitzeko, ez du alako kopururik aipatzen gaur egungo auzapezak barnean obra batzu eginez, udazkenean ukanen dute egoitza berria Manes Goienetx, Azigazkoina eta Utla elkarteek.